منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك وفي جهلي وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي e, Zatim dakle konkretno ravnanje safova. prilikom uspostavljanja safova treba voditi računa o četiri sljedeće stvari. ako sam odužio, slobodno jeste. Ne imam sahata kod sebe, pa kasno ima nekakav još 15 minuta. <laughs> Dobro, završćemo sa. Potrebno je obratiti pažnju na sljedeće četiri stvari. Dakle, da bi bio uspostavljen saf, kako uspostavljaju meleki safove, kako je došlo u hadisu, zar nećete se safati kako se safaju meleki, pa su ashabi rekli svakako pokaži nam, pa je Allah poslanik alihi sallam pojasnio kako se safaju meleki. Dakle, potrebno je obratiti pažnju na ove četiri stvari. A prvo, poravnavanje. Dakle, da u safu su svi koji stoje u safu, dakle, da su poravnati, da nije jedan ispred, jedan iza i slično. Dakle, da su poravnati. A ravnamo se po člancima i po ramenima ravnamo se dakle članak u članak rame uz rame dakle ravnamo se po tome ili po petama ako hoćete već po kraju dakle stopala a ne dakle po vrhovima prstiju jer dakle djeca ukoliko stoje a ispravno je da kada dođu djeca i stanu u saf da ih ne treba dirati iz tog safa s tog mjesta hadis koji govori da bi trebali biti prvo safovi muškaraca zatim ako ima djece, onda saf djece, zatim nakon toga safovi žena, hadis Ebu Darda, radijelullah, tam hadis je slab. Dakle, postoji, čuli ste vjerovatno, da se prvo redaju safovi muškaraca odrasli, zatim saf djece, safovi djece, zatim safovi žena, koliko se klanja u jednoj prostoriji, taj hadis je slab. Tako da je ispravno da kada dijete dođe i stane u saf, prvi saf, svejedno drugi ili gdje već stane, da ga ne treba dirati. To je njegovo mjesto i mnogi islamski učenjaci govore jeli, o opasnostima jeli, i greškama ukoliko bi se dijete izvelo iz tog safa posebno se formirao saf za njih on, onaj koga je izveo možda će dakle dijete osjetiti odvratnost prema njemu dijete je upoznalo šarijetske tekstove koji govore o vrijednosti prvog safa i sad ga ti izvodiš iz prvog safa, dijete će te zamrzit, može dijete zamrziti džanju, neću više nići u džanju, kad mi ne daju da stanem ja gdje ja hoću, jel hoću ja tu vrijednost, onda ako ih budemo postavili same u zadnji saf, djeca kod djeca, jel, gurkaju se, futbalsku utakmicu započnu i slično. Jel, zato, dakle, tamo gdje dijete dođe, gdje stane, to ga treba i ostaviti. I trebalo bi voti računati islamski učenjaci kažu da ne bi trebalo dovoditi djecu u džamiju mlađu od 6-7 godina. Ali ako su djeca mirna, ako djeca slušaju, makar bili i mlađi od te dobi, dakle nema smetnje, da se navikavaju. Ali od 6-7 godina, jeli pa nadalje, onda bi dakle trebalo dovoditi, dovoditi djecu. Dakle, ravnamo se po člancima i po ramenima. Ako i ta djeca budu s nama u safu, ako bismo se ravnali po vrhovima prstiju, onda bi dijete izašlo ispred. Dijete bi izašlo ispred, jer njegovo stopalo očekivati je da je manje od našeg stopala, tako? Pa bi ono, dakle, izašlo zasigurno ispred, ispred nas. Zato, dakle, ravnamo se po, po petama, po <clears throat> člancima. Zatim, dakle, da se sastavimo jedan uz drugoga, da se pribijemo jedan uz drugoga blago da se blago pribijemo jedan uz drugoga. Došlo je u hadisu Allahov poslanika alihi salatu samo uspostavite safove i blago se dotaknite se svojim ramenima, popunite praznine, jeli, dotičite blago ruke svoje braće i nemojte ostavljati praznine jeli, šeitanu ko uspostavi saf, Allah će ga uspostaviti sa svojom, ko prekine saf, Allah će ga prekinuti od sebe. Dakle, da se zbijemo jedan uz drugoga, ali blago, nam dakle blago dotiču se ramena i ruke. Ne dakle kada kažemo zbijanje u safovima da se misli na jeli, gužu toliko da onaj svo vrijeme dok klanja u namazu kud stada u snijega. Ne misli uopšte na namaz, koncentraciju skroz izgubio. A šta mu je po pa ovolikom pritisje? Jeli on se malo pomjeri on uz njega Ne. Dakle, čak je došlo u hadisu, najbolji od vas jeste onaj koji blago dotiče rame svoga brata. Došlo je u hadisu. Najbolji od vas jeste onaj koji naj, jeli, blago dotiče rame svoga brata u namazu. Dakle, misli se na blago jeli, doticanje, toliko dakle, da se popuni praznina. Da nema praznine između moga i tvoga stopala, blago da dotaknemo jedan drugoga jeli, stopalom i gore, i gore ramenom. Zatim, e, približavanje safova jednih drugima. Dakle, da poravnamo mi koji stojimo u prvom safu i da popunimo praznine, da nema praznina između stopala, između, između ramena. Zatim, drugi saf da se približi prvom safu. Prvi saf da se približi imamu. Drugi saf prvom safu. Treći saf drugom safu. A ne dakle da između imama i prvog safa postoji veća udaljenost. Između drugog safa i prvog safa veća udaljenost. Ne. Kao što se dakle zbijamo ovako, isto dakle treba se i ovako zbijati. Kao što se u safu jel, izbijaju oni koji stoje, tako isto i drugi saf treba približiti i izbiti jel, prvom, prvom safu. I četvrta stvar jeste upotpunjavanje safa. Dakle, upotpunjavanje safa. Ako saf ide jel, s jedne strane na drugu stranu, dakle u potpunosti treba ispuniti taj saf, zatim formirati drugi. Jer je došlo u hadisu, dakle upotpunjavajte safove prvi, pa drugi, pa naredni, naredni. Ako treba da ima praznine u nekom safu, ne možemo svi stat, dakle u prvi saf, u drugi saf, treći saf, ne mogu svi safovi biti u potpunosti. Ako treba negdje da bude praznine, onda neka to bude u zadnjem safu. Rekao je Allah u poslanika Ali Hisabza. Upotpunite dakle vaše safove, prvi, pa drugi, pa treći, naredni. Ako treba da bude praznine, onda neka to, neka to bude, jeli, u zadnjem, zadnjem safu. Dakle, da se poravnamo, da se blago jeli, primaknemo jednom drugom, da se zbijemo, da ne ostavljamo prostora, također da drugi saf približimo prvom safu i da popunimo svoje safove. Ako treba da ima praznine, taj, dakle ima ga jeli, u zadnjem safu, da ima te praznine u zadnjem safu. Dakle i obave za vađib je poravnati saf na ovakav način, uspostaviti saf na ovakav način. Obaveza, vađib. Dakle, ako ne bismo poravnali, to je također E, najveća obaveza imama. Svakako i mi trebamo dakle gledati u one sa svoje desne strane i sa lijeve strane i poravnavati se s njima, ali veća obaveza imamo. Prije nego li zanijeti trebao bi dakle Allahov poslanik Alihi Salosom znao je s jedne strane treći na drugu stranu. Ovako rukom po grudima klanjača poravnavati ih. Pa kaže ili ćete upotpuniti safove, ili ćete poravnati svoje safove, ili će Allah preokrenuti vaša srca. Jedne prilike je htio da zanijeti, pa je krajičkom oka vidio da je čovjek svojim prsima izašao, svojim grudima izašao, pa je okrenuo se i rekao da ćete poravnati svoje safo, ali će Allah izokrenuti vaša srca. I islamski učenjaci kažu da je vađib, da je dakle obaveza na ovakav način poravnavati safo. I još dakle ovo da spomenem, dakle iza imama, u prvom safu iza imama, treba da stoje osobe koje mogu da zamijene imama. Ako bi se nešto desilo imamu, toku namaza izgubio abdest, pozivom, pao ili slično, da, dakle, ta osoba koja stoji za njega, iza njegovih leđa, da ga može zamijenuti. Dakle, na to mjesto ne treba svako da staje, pogotovo djeca. Jel? Ne treba svako da staje, već, dakle, u najučenje. Jer je došlo u hadisu, lijelini minkum ulil ahlami on nuha, neka stanu iza mene, ulil ahlami, onuha jesu dakle oni koji su učeni, koji poznaju propise namaza, koji mogu da zamijene, zamijene imama ako se njemu nešto desi. Zato dakle, vodite računa ako jeli, znate svoje džamatlije, ako se zna da ima neko učen među vama, ostavite mjesto za njega. I za imama ostavite mjesto za njega. Staćemo ako Bog da ovdje, pa ćemo, inša Allahu Teala, uz Allahu dozvolak nas to živi, da ne zdravlja govoriti još o nekim propisima, jeli, vezanih, vezanim za safove i također za imamstvo. Ko sve može da bude imam, ko bi trebao da bude imam, jeli ispomenti neka pitanja, da li čovjek može da klanja sam u safu, izdvojen, da li se može klanjati između stubova i tako. Čovjek i žena, jest. ja sam rekao ukoliko klanja imam i žena koja mu nije ništa, onda klanjaju, od, onda klanjaju svako zasebno. Ali ukoliko klanjaju muž i supruga, onda klanjaju džemat. Ali ako je džamija blizu, onda ne trebaju klanjati. Mhm. Dobro, ja sam mislio da govorim o tom kratko a pa o tome ćemo ako bude sljedeći puta, ne, nema veze, sljedeći puta ćemo o tome, kratko, dakle, popunjava se to mjesto, a onaj klanja sam. Jest, došlo je u hadisu, nema namaza onome koji klanja sam iza safa. Nema namaza onome koji klanja sam u safu. Je, došlo je pojašnjenje islamskih učenjaka, nema namaza onome koji namjerno stane sam. Ima mjesta da stane u safu, ne, on hoće da se izvoji da klanja sam. Dočim dakle, ako bi, kod nas je pogrešna ta praksa, dođe čovjek sami gleda saf kroz popunjen i izvlači ga. I kod nas pogotovo običaj da se od srede formiraju safoj, pa izvuče onoga iz srede. A došlo je u hadisu, ko prekine saf, Allah ga prekida sa sobom. Ti još to čovjek da pa ga prekineš od Allaha, onda dakle, koncentraciju čovjek možda ne poznaje taj propis. Većina ljudi kod nas ne zna za to. Pa bi ga dakle ti izvukao, čovjek možda i pustio i ruke i okrenuo se i pitao šta je sad. Zatim i oni koji su oko njega, zatim svaki naredni saf je slabiji. Svaki prethodni saf je vredniji. Prvi saf je vredniji od drugoga, drugi od trećeg. Sad ga ti izvlačiš u manje vredni. Činiš mu nepravdu. Tako dakle da... Ne. Ne, ne, ne reagovati. ne reagovati. Dakle, kad se dođe i vidi se da su safovi, da su safovi popunjeni, stane se dakle samo saf. سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق وتخط السير بإقدام يروي للكون حكايتنا كي ننشر أثواب الفلق كي نبصر أجيالا تسمو تسمو كالنجم المهتدي تسمو كالنجم المعتنق رسمت رسمت رسمت رسمت